antiqua tabulludo ludo kiel curazilo. Ce infanoi suferantai de malfacilagioi en lernado, specialistoi suffice ofte diagnosas per turboin en atento cae concentrigio. Cadre de la volontula asocio, amicoi de educado, mi cum laboradas ec de mia emeritigio, cum la stabo de lerneio en mia urbo, quiu a parte sorgas pritiai infanoi. Oni provis en conduci ec de la quara baslerneia classo, sciacoin, ciel aldonan curats rimedon. Sed, ciam evidentigis la troa malfacilezzo de tiu ciludo, mi proponis en conduci alian tabulludon. Go. Iapane ego. Quancam ni tute ne faris stiens metodan enceton, shainas che la experimento contentige successis. Go estas tremal nova ludo. Gi devenas el cinio, cae disvastigis cefe en orienta asio. Unu el du ludantoi havas nigrain stonetoin, cae la alia havas blancain. Vidu bildon numero unu. La ludantoi alterne metas stonetoin sur la tabulon, sur la intercruzigioin de la linioi cae concuras por circaui per la stonetoi pli grandan territorion o la contraula territorio. La oficiala go tabulo, Japane Goban, consistas el crado de dec nau verticalai cae dec nau horizontalai linioi sume estigantai tricent sesdec unu inter Vidu bildon numero du. Por infanoi, oni usas tabulon de quin je quin au sep je sep linioi. Por i oni cutime usas unue tabulon de nau je nau cae poste de dec-tri je dec-tri linioi. La basae reguloi estas tiel simplai, che ciu povas lerni ilin tre rapide, cae baldau ecludi je basa contentiga nivelo. Strategio estas grava, sed ne un unura aspecto de la ludo, quancam poste la pli altigo de la lud nivelo cae la pli bonigo de la stilo estas tascoi pri ciui ludanto povas labori dum sia tuta vivo. La maldextra parto de la homa cerbo mastrumas la funzioin de calculado, memoro cae logica resonado. La dextra cerba parto funccias intuitie, captas formoin cae perceptas spazain rilatoin. Vere gravas boni utiligi ambau cerbain hemisferoin, quancam, shainas, che plei parto da homoi usas cefe la maldextran cerban hemisferon. Oni, jam pruvis che go specife stimulas la dextran cerban parton, pli bonigante iuc capablon, cae effective mal pli igante stresson. Gi utilas por conservi cae pli bonigi mensan vigletson. Se esploroi indicas che gi helpas preventi senilezzon cae cor collapsoin cae povas contribui al post collapsa rehabilitado. Dank al tre effettiva sistemo de handicapo, ec commenzanto cae professiulo, maliunulo cae infano povas giui go cun ludadon. En Japanuio, Cinuio cae Coreuio, oni usas goon kiel educilon por infanoi, firme opiniante che gi helpas intensigi sin concentradon, cae plibonigi taugan, cae equilibran iuc capablon, tiel evoluigante ilian caracteron. Mem compreneble, ciam oni ludas iun ain ludon, uno el la ludanto i vencas, ca la alia malvencas. La ludanto mem respondezas pri sintaxado post venco au malvenco, char giuste li decidis pri siai movoi. La mixajo de plesuro cae sen illusiigio de venco au malvenco helpas infanoin maturigi, cae aciri taugan aliron alla vivo. Sed pli grave estas, che per go infanoi ec contactigas cun alia infanoi, cae malsamagiai homoi, cae lernas ciel tracti proximulo in considere cae dankeme. En 2001 aperis en Japana televido la animazia serio hikaru no go vidu bildon numero 3 ki furore relancis la ludon inter la japana kai monda yunularo por allogi mia in basler ne in mi dubladis nazi lingue cum labore cum mia familianoi dec duon da episodoi de tiu serio vidu exemplon ce la iena interreta adreso. Oni compreneble povas ludi goon computile, cae interrete, vidu bildon numero quar, cae rilate specife al esperanto, en japanuio agas la esperantista goligo internazia.